видової частини дияволівської реалізації під час битви Армагедону. Коли уважно слухати виклад і дослідження цього артикулу, то із цього виринає, що битва Армагедон, вона несе в собі два таких визначних якби уступа. Перші знищення невидимої частці дьявольської організації, другий, то й знищення видимої частці, другий знищення невидимої частці. Спостерігаючи ці речі, то слуги Єгови мусять сьогодні знати про ці речі, бо вони у свій час будуть мати пряму дотичність із ними, тобто видима часть організації Єгови. Наша студія пішла нас до 39 голови пророку Єзекіла. Просто Єзекіла 38 і 39 голова говорять про битву Армагедон. І свої посольства відправляють, то є пророче посольство, до невидимої частини діяльницької організації. І вони своїм змістом досить є подібні між собою. Однак різниця там є досить велика. Здається, що наша студія сьогодні говорила про ту честь, яка дійсно відмічена уже при деяким ході битви Армагедони та Аказія залишається при рештках невидимої частини ворожої організації. У нашій драмі є показано, що десь приблизно 15 тисяч війська під керівництвом мадіянських царів Завеї і Соломана відступили і втекли місцевість Карков. І там вони рішили відпочити, зібратися з силовими думками, осмислити обставини минулої ночі. І вони зрозуміли, що обставини минулої ночі хоча не говорили до їхньої пользи, однакож то була велика помилка. І якщо вони хоча б трохи там продумали далі, то, можливо, помилки б не було. Отже, почали збиратися з силами. І між собою вони вчинили таку думку. Цієї армії 15 тисяч не цілком вистачить щоб повернути назад і доконати те, чого не могла доконати 120 тисячна армія. Така була там думка. Так думав ворог. Коли Святе письмо показує прохід Армагеддону, то відмічає його так. Спершу загине диявольська організація видима честь. Коли буде гинути видима честь, там много загине і невидимої честі разом з видимою. Ото буде боротьба. Однако після повної загибелі невидимої часті залишається, так сказати, елітарні сили. Ми його спеціально називаємо цим словом, бо, здається, Біблія відмічає так. Підверзимо літарні сили це щось на зразок відбірних сил, самих достойних, сильних, здібних кругом вояки а це залишається в невидимій часті. Коли пророк Єзикіл промовляв волі Єгови в 39 й голові, де наша студія післалась туди, то він промовляє так, як говорить Єгова, що посольство направляється до Гога і говорить, після пораження видимої часті, заставлю я серед тебе шосту часть. Тобто, деякі відбірні сили. Це залишиться після слищевірної часті. Отже, ця символічна шоста часть якраз і вимагає того, щоб армагедон над нею завершився. Ми говоримо це по тій причині, щоб сьогоднішні слуги його, хоча в свій час не підійдемо до цього пророцтва. Щоб сьогоднішня організація його не знала, що діяльність його мусить бути дещо наперед проголошена. Хоча б навіть і ця річ і що діяльність Єгови під час битви Армагеддон теж буде оголошуватись. Бо вже сам факт звернення його до пророка Єзекіла і ти, сину чоловічий, поверне лице своє до в землі на і промов так, заставлю я серед тебе шесту час. Ці слова початкуючи 39 голову, указує, що це має проголосити видима честь організації Єгови після знищення видимої честі диявольської організації в битві Армагеддон. Тобто, хід Армагеддона буде звіщений свідками Єгови. Єгова так розпорядив членські організація буде винищуватись в певному порядку. Цей порядок передбачив його. І в цьому порядку є певна ціль. Ціль є одна, щоб показати, що ніяке средство витворене чи віки тому назад, чи й тепер далі, і яке воно не взяло угруповання чи перегруповання, чи осмислення, чи переосмислення ніколи не може бути успішним проти Єгови. Як видима честь погибаючи, вона спочатку мусить погинути ідеологічно, і духовно, і морально, а потім фізично. Точно так само цим шляхом згинути має і невидима честь. Але невидима честь буде бачити, що їхні опори, тобто ноги, ногами діявольської організації і є видима честь, пропали і згинули. І так час за частиною справа добирається й до голови. Певно, постійно згинить золота голова, як той ідол був показаний, якого демони віси збудували в боротьбі проти Йогови на противенстві цілої історії, особливо він буде активний в битві Армагеддон. Таким чином його буде винищувати ворогів по давному встановленому порядку. І це тільки для того, щоб повитрясати з їхніх головів перспективи, якісь зверхності, будь-які плани, будь-які вдачі, будовання надії. І, хоча це буде і наперед, але треба сказати, ні один вояк, над котрим Армагеддон буде проходити, не загине, щоб вніс у могилу думку. Ні одної думки могила не прийме. Спершу згинить будь-яка думка, ідея і план. Потім згине тіло включаючи самого диявола. Отже, битва Армагеддона то і призначена є, щоб спершу, бачачи всемогутню сцену Єгови, ті здодумки перспективні самі носителі повітрясали їх, як річ позорна, марна, ніякої користі не даюча, а тоді й самі загинуть. Таким чином подасть його свідчення про свою смертність в той час, коли прийде йому пора. А сьогоднішні свідки Його, його слуги одержуть на руки таку інформацію, котра буде цією розвідкою про ці речі, чому в Армагедон призначив Єгова виробити і вибрати певний порядок. दैत वारों है कौन शनि и хаос. Отсею установленный порядок по знищенню ворога, по очищенню землі, так і прославиться Єгова. Тим прославиться. Ще ні одна думка під час битви не буде жива, а буде знищена. Оце були думки нашої студії, відбираючи котру ми мусимо сконцентрувати свою увагу, на що певно і наша студія робила наклик. Зробив перерву.